Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, Cine mă urmează va avea lumina vieții.